50 languages. 56 छपंजा ความรู้สึก प าวนา व ाมีความรู้สึก ต้องการ อยาก चंगा ह ो न าเรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก स าดีอิ् छ ा ह เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก स าดี क ोยอิ् छ ा नहीं กลัวดาร์ลักนาดิฉันกลัว เมนูดาร์ลักดาเैดิฉันไม่กลัว मेनू डर नहीं लगता मी वेला वक्त होना खाओ मी वेला उस दे कोल वक्त है खाओ मैं मी वेला उस दे कोल वक्त नहीं है बुआ अक जाना थ बुआ โอ้อักเกยแฮเธอไม่เบื่อ โอ้นยักกี่เหหิวปวกลกนาคุณหิวไหมคิตุฮานุปวกลกีแฮคุณไม่หิวหรือคิตุฮานุปวกไม่ลกีกระหายน้ำ प ् य สล ल ग न าพวกเขากระหายน้ำ ਉਹਨਾਂ นูੰ ਪ ਿสล ਲੱਗੀ ਹੈ พวกเขาไม่กระหายน้ำฮุนนਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲ กี